странах. Часть первая и вторая на 1703 и 1721 год. Рідкость. Маються книжки, що їх оцінено в тисячу карбованців, наприклад, 1453 собрання разных маніфестів і указів, збірка рукописів. Невідомо нам, Чим керувався власник, проставляючи такі ціни? Чи він зазначав звичайну риночну ціну, по якій книжки купувались, чи зазначав ціну, по якій бажав їх продати? Гадаю, останнє. Каталог має таку назву Каталог книг російських і частю іностранних, печатних і письменних. Бібліотеки Олександра Солокадзева. Зміст бібліотеки занадто різноманітний історія, література, сільське господарство, книжки природничі, економічні, книжки містичного змісту, географічні, ріжні журнали і таке інше. Далі йдуть більш цікаві відділи. На пергаміні Книги і свитки. Тут на першому плані свиток номер 1 Боянова піснь Словену, що писана червоним атраментом на чотирьох листиках. Тут же на окремому аркуші додано і текст її, написаний олівцем. На полях, насупротив опису рукопису, дається пояснення. О древності судіть нельзя. кроме смысла, по коему должна полагать сию рукопись первого века по Рождеству Христов. Трохи низше. Драгоценный сей свиток любопытен тем, что в оном разъясняются некоторые древние лица, объясняющие русскую историю. Упоминаются монеты, места и прочее. Ще нижче додається рядок від букв і переклад краса вразю я валам златі і збра, красота врагам, валам злато собирай. При особливій здібності фантазувати потрібно було витратити немало часу і енергії, аби придумати нісенітницю, подібну тій, що розсипана по всьому цьому творі. Ще більш дивним здається довір'я державина до цього твору в той час, коли так скептично до нього віднісся Оленін і інші. І інші рукописи то цілком, то своїми приписками, на яких маються, недалеко відійшли від Боянової пісні. На жаль, обмеженість місця не дозволяє нам проаналізувати еволюцію приписок до рукописів автор приписок тут же в описі дає і пояснюючі нотатки. Наприклад, описуючи книгу Перуна і Велеса Віщання в київських капіщах, жрецам Мовіславу, Древославу і прочим, века в точності определить нельзя, но видимы события V века или VI. Пергамент весьма древний, скорописью і видимо, ні одного записувателя, і ні в одно время писано. Все тут, як видно, передбачено. І не одна рука, і ріжні часи. Тут вся рукопис, як і боянів гімн, безглузда підроба. В напрямку зазначених приписок, так би мовити, новотворів до старинних рукописів цікава рукопись. Свиток 2 Амана и Мардохея. История или полнейшая книга Эссири библейской. На еврейском. Без точек. трохи Исши. На четырех листах длины два аркуша, два вершка. Ширины 8 вершков. И строк по 36, в последнем 38. Щены Исши. Надписи жреца и мира – 910 года, слог древний, буквы греческие, принятые частью и славянами.